Իրադրությունը առաջնագծում Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դեմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահի հանդիպումը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի անդամների հետ։ ԼՂ պաշտպանության նախարարի Մամլո Ասուլիսը Արցախում զբոսաշրջիկների կեցության համար ստեղծվել են գիշերակացեր։ Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության 4-րդ միջազգային սիմպոզիումի հանդիսավոր բացումը Շուշիում։ Օգոստոսի 11-ը Նավասարդի տոնն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տարամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 400 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի անդամներին Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպանը քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների միջև փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպանը ներկայեին ԼՂ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար Այլանդիկ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 10-ին այցելել է Շուշիի շրջան եւ Հին Շեն գյուղում հանդիպել Արցախի երիտֆորմ ամենամյա ծրագրի մասնակից երիտասարդների հետ։ Հանդիպան ընթացքում արծարծվել են Արցախի պետական աշինությանը, արտաքին եւ ներքին քաղաքական ոլորտներին, երիտասարդական քաղաքականությանը եւ մի շարք այլ բնագավառների վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումը, նշելով, որ դրանք դրական ազդեցություն են ունենում երիտասարդների միջև համախմբվածության ամրապնդման, նրանց աշխարհայացքի զարգացման եւ օնլայնման վրա։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել լրագրողների հետ։ Պաշտոնավարման գրեթե 1 տարվա ընթացքում դա նրա առաջին մամլո ասուլիսն էր։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հրավիրված մամուլասուլիսի ժամանակ բնականաբար հարցերի մեծ մասը ապրիլյան պատերազմի մասին էին, ինչ հարցու պատասխանին անցնել է Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, ներկայացրել է տեղեկություններ վերջին ամիսների ընթացքում առաջնագծում իրականացված աշխատանքների, այդ թվում մարտական դիրքերի վերազինման, մարտական պատրաստվածության, 2016 թվականի զորավարժության խնդիրների եւ այլնի մասին։ Ամենից առաջ Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է իրադրությունը սահմանում գնահատելով այն որպես հարաբերական հանգիստ, ավելին զուգահեռներ տանելով 2000 2015 թվականի տվյալ ժամանակահատվածի հետ նշել է, որ հրադադարի ռեժիմի խախտումները նվազել են 2-ից 3 անգամ։ Բայց դա չէր նշանակում, որ թուլացված էր հետախուզությունը, բայց դա չի նշանակում, որ հակառակորդը միջոցառումներ չէ ձեռնարկում իր հետագա անելիքները ծրագրելու եւ այդ գործողություններին անցնելու։ Ապրիլյան պատերազմը տևական լարվածության արդյունք էր, որի ընթացքում Պաշտպանության բանակը կատարել է իր արժև դրված խնդիրը, իսկ որոշ դիրքերի կորուստը ոչ մի կերպ չեն ազդել Պաշտպանության բանակի մարտունակության ու կայունության վրա։ Սահմանի բոլոր ուղություններում տարածքները վերահսկելի են Պաշտպանության բանակի կողմից, ասել է Պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Լևոն Մնացականյանը տեղեկություններ է ներկայացրել նաև Թշնամու կողմից իրականացվող գործողությունների մասին, որոնք անմիջական կապ ունեն սահմանի հետ շարունակվում է հակառակորդի կողմից ակտիվ հետախուզական միջոցառումներ, ինչպես օթային հետախուզություն, այնպես էլ ցամաքային։ Իրականացում է հակառակորդի կողմից այսօր առաջնագծում լայնածավալ ինժեներական աշխատանքներ, կահավորելու ըստ ուղությունների որոշ տեղեր ըստ իրենց պաշտպանողական խնդիրներ իրականացնելու որոշ տեղեր հարձակողական ընդգրկված են համապատասխան ինժեներական տեխնիկա եւ միևնույն ժամանակ իրականացնում է պարապմունքներ առաջնային գծում եւ մոտակա խորքում որտեղ որ կիրառում են հիմնականում զրահատանկային տեխնիկա, հետևակ, իսկ առանձին ուղղություններում նաեւ եւ բանակային ավիացիա եւ մարտավարական ավիացիա։ Վերջին թռիչքները իրականացվել են երկու օր առաջ գիշերային պայմաններում հարավային ուղությամբ։ Իհարկե այդ բոլոր միջոցառումները մեր կողմից գտնում է վերահսկողության տակ։ Ապրիլից հետո Պաշտպանության բանակի բոլոր անելիքները բխում են ապրիլյան պատերազմի վերլուծությունից, նշել է Պաշտպանության նախարարը եւ տեղեկացրել առաջնագծում եւ բանակի բոլոր ստորաբաժանումներում իրականացվող բարեփոխումների ընդհանուր նկարագիրը։ Որպես հետևանք այդ ապրիլյան գործողությունների մենք զարգացրել ենք առաջնային գծում ինժեներական կառույցների խտությունը բոլոր առումներով, աննախադեպ քանակությամբ միջոցներ եք ընդգրկել առաջնային գծում ապահովելու ազնագազմի անվտանգությունը, ստեղծելու համապատասխան պայմաններ, բացազատելու մեր միջոցները առաջնային գծում եւ մոտակա խորքում եւ անելու ամեն ինչ, որպեսզի բարձրացնենք ինչպես ազնագազմի անվտանգությունը, այնպես էլ մեր միջոցների կիրառման արդյունավետությունը իսկ մշտական տեղակայման վայրերում իրականացնում ենք զորքերի պատրաստությունը։ Մեր հիմնական պարապմունքների ուղղությունը մենք համարում ենք ապրիլյան գործողությունների ընթացքում ունեցած բարձողումները համապատասխան աշխատանքներ ենք նաև տանում ապահովման միջոցառումների ուղղությամբ։ Մարտական ապահովման, հետախուզության, ինժեներական, կապի, ռադիացիոն քիմիական, եւ հետախուզության առումով մենք արդեն հնարավորություն ունենք մինչեւ մեզ անհրաժեշտ խորությունը հետախուզել եւ իմանալ հակառակորդի հետագա անելիքները վերաբերյալ եւ կատարել համապատասխան հետեւություններ հնարավորություն ունենք բացի ցերեկային պայմաններից արդեն անհրաժեշտ խորության վրա իրականացնել նաեւ հետախուզություն դիշերային պայմաններում Այս պայդրությամբ նշված բոլոր աշխատանքները շարունակվում են իսկ օգոստոսի 16-ից կմեկնարկի բանակային նոր ուսումնական փուլը, որը ուղղված կլինի բանակի բոլոր ստորաբաժանումների մարտունակության բարձրացմանը։ Ընդորում նոր ուսումնական փուլը կներառի նաև նոր բնույթի խնդիրներ։ Պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մարտական գործողությունները վերսկսման դեպքում այլ բնույթի խնդիրներ իրականացնելու։ Բացի պաշտպանական գործողություններից լինելու է նաև հարձակական գործողությունների Բոլոր գործողությունների հիմքում ազնագազմի անվտանգությունն ու ապահովվածությունն է։ Հենց այսօր բանակում անվտանգության օր է, որի նպատակը տեղերում անվտանգության ուղված միջոցառումներն ու խորհրդատվություններն են, նշել է Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Անցած մի քանի ամիսների ընթացքում բանակում տեղի ունեցած իրադարձությունների ու աշխատանքների ընդհանուր նկարագիրը ներկայացնելուց հետո Պաշտպանության նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելլալալայան այսօր Զբոսաշրջության վարչության իրականացրած դիտարկումների համաձայն ընթացիկ տարվա ապրիլից մինչև հունիսը ընկած ժամանակահատվածում անցյալ տարվա համեմատ Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը որոշակիորեն նվազել է։ Այդ մասին Արցախ պրեսի հետ զրույցում ասել է ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության ծրագրերի պատասխանատու Արտակ Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով Արցախում զբոսաշրջության զարգացած ճյուղեր են պատմամշակութային туриզմը, արկածային туриզմը, որի մեջ մտնում են հետիոտն արշավները, լեռնամագլցումը, էկոտուրիզմը, որի համար, ինչպես նաև ներդրողների պակաս, ել չի զգացվում։ Զբոսաշրջության վարչության պատասխանատուի հաղորդմամբ Արցախ ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը մեծ է հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Իրանից։ Արտասահմանցի զբոսաշրջիկներին նրա խոսքով Արցախում գրավում են պատմամշակութային հուշարձանները, տեղի բնակչության հյուրասիրությունը եւ գյուղական կենցաղը։ Վերջին մի քանի տարում զբոսաշրջիկների առօրյան հետաքրքիր դարձնելու եւ կեցության հարմար պայմաններ ապահովելու համար ստեղծվել են գիշերակացեր եւ կառուցվել են տեսաժան արգելոցներ։ Երեք Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում տեղի է ունեցել Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության 4-րդ միջազգային սիմպոզիումի հանդիսավոր բացումը, որին ներկայ էին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Արցախի նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցը, հյուրեր Հայաստանից ու արտերկրից։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հակոբ Գյուրջյան քանդակագործության 4-րդ միջազգային սիմպոզիումը խորհրդանշում է մշակույթի հաղթանակը պատերազմի նկատմամբ բացման խոսքում նշեց ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Այս անգամ սիմպոզիումի մասնակիցները հիմնականում երիտասարդ քանդակագործներ են։ Աշոտ Երիցյանը Երևանից է։ Սանդրա երկրորդ սիմպոզիումն է Շուշիում։ Ասում է, որ Բերթաքաղաքն իրեն արդեն հարազատ է դարձել, իրեն զգում է ինչպես տանը։ Հարցին թե ինչ թեմայով է ստեղծագործելու, երիտասարդ քանդակագործը պատասխանեց. Թեմաները շատ են, երևի հիմնականում այսօրվա վերաբերվող մեր վիճակին, մեր դրամադրվածությանը, մեր մարտնչելու, թե արվեստում, թե մեր հողերը պաշտպանելու ձևակերպել մի քիչ դժվարանում եմ, հարը արդեն թելադրի ինչա հետագայում դինելու Մասնակիցներին կոնկրետ թեմաներ չեն առաջադրվելու։ Նարինե Աղաբալյանի խոսքով ստեղծագործական ազատությունը գործի հաջողության գրավականն է։ Սա հենց հետաքրքիր է նրանով, որ արվեստագետները ազատ են իրենց ընտրության, իրենց մտածելակերպի, իրենց մտահղացումը իրագործելու մեջ եւ հենց դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք ստեղծել այսպիսի մի հետաքրքիր հարթակ, որտեղ կան տարբեր քանդակներ, տարբեր թեմաներով եւ հենց բաց երկնքի տակ թանգարան է տարեց տարի ավելանում է ոչ միայն մասնակիցների թիվը, այլև աշխարհագրությունը, եւ սա այն դեպքում, երբ ունեինք ապրիլյան պատերազմ։ Նարինե Ղաբալյանի խոսքով մենք մասնակիցներ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, նաեւ Լեհաստանից ներկայացված եւ այս համագործակցությունը շարունակվելու է։ Մենք ուզում ենք նաեւ ցույց տալ, որ Շուշին կարող է լինել ոչ միայն հայկական մշակութային կենտրոն, այլ նաեւ կարող է լինել մշակութային հարթակ միջազգային երկխոսության համար տարբեր երկրների արվեստագետների փոխգործակցության համար։ Միջոցառմանը հանդես եկավ նաև Ծիրանի անսամբլը, որը յուրահատուկ շունչ ու տրամադրություն հաղորդեց քանդակագործության սիմպոզիումի բացման արարողությանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Օգոստոսի 11-ը Նավասարդի տոնն է։ Հայկը նետահարեց Բելին։ Հին Հայաստանում օգոստոսի 11-ը նավասարդի 1 նշվել է համազգային տոնակատարությամբ, որպես նոր տարի կամ նոր կյանքի օր։ Նավասարդ հայկական տոմարի առաջին ամիս կազմված է նավ նոր եւ սարդ տարի բարերից եւ նշանակում է նոր տարի։ Նավասարդ ամիսը ունեցել է 30 օր, սկսվել է օգոստոսի 11-ին եւ վերջացել սեպտեմբերի 9-ին։ Հին հայերի համար նավասարդի 1-ը օգոստոսի 11-ը եղել է ժողովրդական խրախճանքների տոն։ Ըստ ավանդույթի հայկնահապետը հայոց ձորգավառում սպանել է բռնակալ բելին ազատություն ապարգևելով իր տոհմին ու հետնորդերին։ Այդ հաղթությունը տեղի է ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականի օգոստոսի 11-ին։ Եվ միայն 18-րդ դարում Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի օրոք որպես նոր տարվա սկիզբ ընդունվեց հունվարի 1-ը, համապատասխանեցնելով քրիստոնեական մի շարք երկրներում ընդունված տարեսկզբի հետ։ Թեև մինչև 19-րդ դարի կեսերը հայկական շատ գավառներում նոր տարին շարունակում էր տոնվել օգոստոսին։ Միայն 20-րդ դարեսկզբից հունվարի 1-ը որպես տարվա սկիզբ տոնելը համընդհանուր դարձավ։ Նավասարդյան օրերը կրում էին փաստորեն ազգային ժողովրդական բնույթ։ Իշխում էին զվարճությունը, տոնահանդեսները, երկնուբարը։ Մեծարում էին Անահիտ ու Աստղիկ Աստվածուհիներին, ինչպես նաև Վահագն Դյուցասնին, որոնք ժողովրդի մոտ բարի համբավ ունեին։ Միջազգային լրահոսից Հայաստանի միացումը Եվրասիական տնտեսական միությանը դրականորեն է ազդել նրա տնտեսության վրա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպան ժամանակ։ Մեզ համար շատ հաճելի է եւ ես ցանկանում եմ ձեզ շնորհավոր եմ այս առնչությամբ։ Ես նայեցի անցած տարվա տվյալները։ Եվրազեսին Հայաստանի միանալուց հետո ձեզ մոտ հնան աճել է 10%-ով։ Դա իհարկե շատ դրական ցուցանիշ է։ Հուսով եմ, որ այս դրական դինամիկան կպահպանվի, նշել է Պուտինը։ Նա նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը հետևողականորեն կառուցում են դաշնակցային հարաբերություններ, համագործակցում են ինչպես միջազգային մակարդակում, այնպես էլ ԱՊՀ տարածքում։ Սերժ Սարգսյանն էլ շեշտել է, որ 2016 թվականի առաջին կիսամյակում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը աճել է 12%-ով, իսկ Հայաստանից արտահանումը Ռուսաստան աճել է գրեթե 90%-ով եւ հասել գրեթե պատմական առավելագույնի։ Դա իհարկե այն հնարավորությունների շնորհիվ է, որոնք մեզ տրամադրում է Եվրազեսը։ Դա իհարկե շատ լավ է, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Հալեպում գտնվող բժիշկները դիմել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային 250 հազար բնակիչներին օգնելու խնդրանքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահին ուղղված նամակը ստորագրել է 29 բժիշկ։ Նրանք պնդում են, որ եթե Հալեպում հարձակումները նույն կերպ շարունակվեն եւս մեկ ամիս, ապա այնտեղ ոչ ոք չի մնա։ Նրանք կոչ են արել Օբամային թռիչքների համար արգելված գոտի ստեղծել քաղաքի վերևում։ Մենք արդյունքների, ցավակցությունների կամ աղոթքների կարիք չունենք։ Մենք հուսահատ կերպով կարիք ունենք Հալեպի արևմուտքում առանց ռմբակոծությունների գոտի ստեղծել, ասվում է նամակում։ Մարզասերների համար Ռիո 2016-ի 6-րդ մրցումային օրը Հայաստանի պատվիրակությունից ելույթ կունենան երկու մարզիկ՝ Առաջինը պայքարի մեջ կմտնի 69 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Մարկարյանը։ Հայ բռնցքամարտիկը առաջին փուլում կարողացել է հաղթանակով ավարտել իր մենամարտը Ֆիջին ներկայացնող Հիլ Վինստոնի նկատմամբ։ Այս փուլում Վլադիմիր Մարկարյանի մրցակիցը օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Կուբացի Ռոնիել Իգլեսիասն է։ Մենամարտը կսկսվի Երևանի ժամանակով ժամը 20:15-ին։ Հայաստանը ներկայացնող մյուս մարզիկը այսօր Լողորթ Վահան Մխիթարյանն է, ով հանդես է գալու 50 մետր ազատ ոճում։ Վահան Մխիթարյանի մեկնարկը կլինի ժամը 20-ին։ Հայ տանկիստները մասնակցել են տանկային բիատլոն 2016 մրցույթի էստաֆետ փուլին։ Միջազգային բանակային խաղեր 2016 միջոցառման շրջանակում մերձ Մոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանում անցկացվող տանկային բիատլոն 2016 մրցույթի կիսաեզրափակիչի էստաֆետի առաջին մրցափուլի ընթացքում օգոստոսի 9-ին Չինաստանի, Ղրղստանի, Անգոլայի զինված ուժերի տանկային ազնագազմերի հետ մրցել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տանկային 3 ազնագազմ պատերազմերը։ Հայ տանկիստները ընդհանուր թիմային հաշվարկով մրցողին անցել են 2 ժամ 13 րոպե 55 վայրկյանում եւ փուլի արդյունքներով զբաղեցրել երկրորդ հորիզոնականը։ Մրցափուլի առաջատարն է Չինաստանի զինված ուժերի հավաքական թիմը, որը մրցողին անցել է 1 ժամ 45 րոպե 55 վայրկյանում։ Տանկային բիատլոն 2016 միջազգային մրցույթի եզրափակիչ փուլին կմասնակցեն էստաֆետի 3 մրցափուլերի վերջնական ընդհանուր հաշվարկով լավագույն ցուցանիշներ գրանցած 4 հավաքական թիմերը։ Տանկային բիատլոն 2016-ի միջազգային մրցույթի եզրափակիչը կկայանա օգոստոսի 13-ին։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզկա առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 33-ից 38, լեռնային գոտիներում ցերեկային ժամերին 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։